Simula na umalik, bubalik sa'yo Di na maalis sa isipan ko Maalala na iniwan mo Tuloy na parang kaibigan, no Lunes hanggang linggo Beaches they come, they go Saturday to Sunday, Monday Till meron sa Monday Simula na umalik, bubalik sa'yo mo Mag-date ulit tayo dun sa Friday Oh, manamit ka ulit ng mga high-end mo Nagdamit ka dala at wala runway show Para sa iyo last name ko Kasi bagay ka sa akin, yeah Kaya lagi na lang ako nasa hustling, yeah Para mabilang kita na mamahalin, yeah tayo lagi nasa hustling Hindi ko yung lahat pero di maamin para malaki yung pera may cashin Malaki yung pera uubusin natin Lagi pa rin ako nasa kalsada Puro tuloy ang nakakasama namin Pero kung sakali pera ko dumami Di ka na nila uunin pa sa akin Simula na umalik, bubalik sa'yo Di na maalis sa isip pills, taga high grade Sobrang chill, naka-grill, malamig Have a meal sa leeg, mala ice age Sana makasama ka tonight, babe Come over to my place Hirit sa harap, sa likod Kahit na ano pa ang posisyon Pati sideways Sa tuwing kailangan mo Andyan na di pwedeng break Walang saong magkahawak Yung kamay nagmeditate Yung gusto mong mariwana Yung pangalan isipan ko Maalala na iniwan mo Tuloy nga parang kaibigan, no Lunes hanggang linggo Beaches, they come, they go Saturday to Sunday, Monday Till meron sa Monday Nangungulik, ubalik sa'yo Di na mali sa isipan ko Maalala na iniwan mo Tuloy nga parang kaibigan, no Sanggang lingo Beaches they come they go Saturday to Sunday Monday